Evo moj brat Zlatibor je upravo ušao u studio. On će sada da preuzme, ja mogu da ga pitam ako ima li što god. Pa ja jedino što mogu da kažem da obavestim naše slušaoce da je proleće pole, počelo, ne baš mislim skroz, ali... Ne kalendarski. Kao, ne kalendarski, ali ovako mogu da već na neki način da se pripremaju za sve proletnje aktivnosti. Proletna setva, je li tako? Proletna setva, sunčanje, sve, sve što sa tim ide. Ne znam šta ljudi rade inače u proleće, verovatno rade dosta stvari koje ne rade zimi. Vrlo je lepo prošetati se, barem naravno, barem ne noće, noće je inače hladno, ne znam, naši slušalci koji uopšte ne izlaze iz kuće, samo da ih obavestimo da noći su još uvek hladne, a dani su veoma prijatni i podnošljivi. Dobro, eto, to je bio izveštaj sa ulice pre nekoliko minuta, je tako? Ti si došao, sad si ovde. Pretpostavljam da je takvo vreme da se zadržalo iz ovih nekoliko minuta. Šta očekuješ, da, šta, sad kažem, došao Očekujem si... Očekujem dosta. Došao si, sad si ovde i sad šta očekuješ, mislim, od vremena? Od vremena očekujem dosta. Tim pre što, kažem, zima se završila, tokom zime već bilo je tako kako je bilo, naši slušalci su velikim delom i obavešteni kako so... je zima protekla, ali proleće počinje i verovatno nisam usamljen u tim očekivanjima. Da, da, s obzirom da meteorolozi dosta često lažu, ja sam rekao i danas da su nas lagali, Ja ne znam da li bi to mogli nazvati laži, oni se drže svojih naučnih parametara, ali znamo da... Nauka onda laže, nauka laže. Nauka laže i da. ne treba se držati nauke kao pijan plota. Ne treba se inače držati stvari kao pijan plota, treba naravno biti tolerantan, čak i kada su u pitanju egzaktne stvari, tako da e, moguće da oni meteorolozi koji su skloni kompromisima da verovatno imaju bolje prognoze. Ili širi spektar, e, širi spektar tih prognoza oni ima verovatno neku, neku toleranciju plus minus 10 stepeni, to je 20 stepeni gde mogu da omanu i da to prođe. To je stvar u formulacijama naravno. Najbolji meteorolog će uvek reći biće sunčano vreme, ali ponesi ste za svaki slučaj kišobran. U tom slučaju njegove prognoze u svak, velikim delom će biti obistinjene. Izgleda da je to slično kao i ovi horoskopi po novinama. Uvek ti kažu tako nešto što će biti prihvatljivo bez obzira na realno stanje. Horoskopi su verovatno e, dužeg datuma, odnosno datiraju, datiraju u dužu pro, e, od duže prošlosti. Tako da verovatno iskustvo e, ne, ovih ja što prave ja sam, horoskope ja. je mnogo, mnogo veće nego meteorologa. Ne. Verujem da će i meteorolozi krenuti ne, čekaj, putem ljudi čekaj. koji ne, prave ja se, horoskop. Ja se s tom ne slažem da su horoskopi stariji od prognoze vremena. I na osnovu čega ti to tvrdiš? ovako čini ti se? To mi se čini na osnovu, na osnovu mojih utisaka o nauci, iako naravno ti utisci nisu naučno potkovani, mojih subjektivnih utisaka da, ja, o evo, meteorologiji kao nauci. Vidite, nas dvojice se recimo najslažemo, a vrlo smo dobri i to je primer saradnje kada ne mislite isto, je li tako? Postoji nekoliko načina da rešite spor. Jedan od e, načina da rešite spor da imate potpunu, kako se to kaže, empatički da prihvatate e, stanovišta sagovornika iako ih uopšte ne razumete. Važno je dobra volja, a ne samo razumevanje da biste rešili neke sporove. Da, i onda se to, znate kako završi, ovako rukujemo se kao što ćemo sad rukovati, poljubimo se i sve bude kao što je pre bilo. Iako tvrdimo različite stvari, nas dvojica se u mnogo čemu slažemo zbog da. toga što među nama postoji dobra volja da rešimo probleme. Pa ja, ja ne znam, ste vi normalni. Ostaje nam da se poljubimo, ili tako? Da, mi ćemo Ajde, se poljubiti. Sad ćemo se poljubiti. Da, poljubili smo se, to znači da počinje, evo ja ću da upadnem u tvoj deo programa, to znači da ovog trenutka počinje popodnevni program. Ja vas pozdravljam, prepuštam vas Zlatiboru, mi se čujemo sutra, izvoli. Lepa reč Gvozdena vrata otvara, slušajte Radio 021 i ostanite na našim talasima zbog lepe reči i mnogo gvozdenih vrata.